Und dann ist das Leben anders gegangen. Äh, und du hast äh, Kinder bekommen und deine Familie gemacht. Ähm, wie hast du das erlebt? Но все получилось иначе. У тебя пошли дети, у тебя семья. Как ты вот это пережила все? Какой, какая, какова была твоя семья? Е, ну, е, е, Е, чесно сказати, перші роки замужества е, трошки важко мені вдались, е, тому що в сім'ї не вистачало коштів, і чоловік поїхав на заробітки в Англію. А, ага. Die ersten Jahre waren für mich schwierig, weil ähm, mein Mann hatte keinen Job und ist, um, um Geld zu verdienen, ist er nach England gegangen. Oh, е, потім е, в мене старший син е, захворів, і всі роки аж до народження молодшого сина я старалась його лікувати, але хворобу все-таки тепер ми майже перемогли. І слава Богу, що в мене здорові сини. Äh, dann wurde mein Sohn krank, der älteste Sohn wurde krank und das ganze Geld ging auf seine Gesundheit. Aber wir haben das überwunden, jetzt ist er gesund. Wow. Das ist, ähm, und dein, dein Mann war die ganze Zeit in England zum Geld verdienen. И твой муж все время был в Англии на заработках? Е, ну, на жаль, е, хочу сказати, що багато сімей розпадаються е, під час е, таких е, заробітків. Він просто не вернувся. І е, я виховувала старшого і лікувала. старшого сина сама. Е, І потім м, мені запропонував руку і серце другий чоловік. Я вдруге вийшла заміж і народила молодшого сина. Das passiert öfter, wenn die Männer, äh, um Geld zu verdienen, verreisen oder wegfahren, dann zerfallen die Familien. Das war bei mir auch der Fall und ich musste meinen Sohn alleine erziehen und immer ihn heilen, weil der sehr krank war. Dann habe ich meinen zweiten Mann kennengelernt und, und noch einen Sohn geboren. Е, Коли е, я е, вийшла другий раз е, заміж, е, я знову е, отримала деяку. е, Ні, знову в мене появилась знову мрія. я знову ожила і я поступила на Psychologie ще раз у, в Universität. Nachdem ich zum zweiten Mal geheiratet habe, hatte ich einen neuen Traum. Ich bin an, in eine neue äh, Uni getreten und habe als Psychologie studiert. Okay, super. Ja. І коли е, е, я сиділа в декреті, я їздила на пари, вчилася. Е, і коли малому виповнилось три роки, е, я пішла працювати в соціальну службу соціальним працівником, е, психологом. Ähm, als mein Sohn klein war, nachdem ich den geboren habe, habe ich, bin ich immer zur Uni gefahren und habe studiert. Nach drei Jahren bin ich ja, какая профессия? Um, dann bin ich, habe ich, habe ich einen Job bekommen als Sozialpädagogin und äh, Psychologin. І е, на своїй роботі я дуже полюбила роботу, е, бо я дуже допомагала людям, особливо жінкам. Завжди жінки і діти були в пріоритеті. Е, після 2014 року допомагала переселенцям, і мені дуже е, подобається ця робота. Але, на жаль, зараз я тут і і у нас війна. Е, meine Arbeit habe ich sehr geliebt. Ich habe überwiegend Frauen und Kindern geholfen. Das war meine Priorität. Äh, nach 2014 äh, hatten wir Übersiedler aus den Ostgebieten und äh, das war mein Job und ich habe das geliebt, aber zurzeit haben wir Krieg und ich bin hier. Mhm. Aus welchen Ostgebieten? der Ukraine, der Russland ja ah, eingenommen ah, hat. Right. Mhm. Mhm. Genau, ja Sind ja Flüchtlinge gewesen Mhm. dann. Ja, ja, aus der Interne Ostukraine. Flüchtlinge, Ja, ja. Mhm. Okay. Ähm, denkst du, ähm, dass du den Beruf gefunden hast für dich, äh, weil du deine eigene Erfahrung da einsetzen konntest? Э, Как ты думаешь, ты нашла эту профессию, потому что это твой жизненный опыт тоже в такой степени? В какой-то? Можливо, і якийсь процент е, малий і є. Е, Тобто я на своєму досвіді можу тій чи іншій жінці допомогти. Але, звичайно, то і навчання, і перекваліфікація дають своє. Але люблю, коли е, людина посміхається, і коли я можу допомогти. Das ist nur ein kleines Prozent von eigenen Erfahrungen, aber durch diese äh, Weiterbildungen habe ich gelernt, den Frauen zu helfen. Und das ist schön zu erleben, wenn die anfangen zu lächeln und Freude bekommen. Wow, das glaube ich, das glaube ich. Wenn man, ähm, Das ist ja auch ein, äh, ein Schritt von äh, sogenanntem Empowerment, ne? Mhm. Self-Empowerment, weil man das Schwere, was man erlebt, umwandeln kann. Mhm. Ne? Это же тоже шаг, когда ты совершаешь что-то, э, я не знаю, как это сказать по-русски, empowerment. Stärkung. Да, да Stärkung. это подкрепление, да, да, э, придающее сил. И когда ты видишь успех в своей работе, да, результат. Е, та, звичайно, результати були, і дуже багато людей до сих пір мені в Німеччину дзвонять і питаються, е, де ви є, нам потрібна допомога, нам потрібно чи ті чи інші документи зробити, чи гуманітарну допомогу, чи приписку нам зробити. Е, я ніколи не думала, що я буду допомагати переселенцям, але в кінцевому результаті я сама такою стала. Ну, я би хотіла і надалі е, бути залучена у різні е, такі е, е, проекти по допомозі. Е, Ну, е, думаю, що скоро все, все закінчиться, і війна, і е, треба буде нашим людям більше допомоги на Україні. Ем, das ist ja auch diese Erfolgserlebnisse haben mich auch geprägt und gestärkt. Und ähm, bis heute rufen die Menschen aus der Ukraine mich an und bitten um Hilfe, um Anmeldungen. Das, ist, das sind ja immer noch da flüchtige Leute, Menschen. Aber sagt sie, jetzt bin ich selber ein Flüchtling. Aber ich glaube, bald ist der Krieg zu Ende und dann kann ich meinen Beruf weiter ausüben. Ich möchte den Menschen helfen.